для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія шаноныя слухачы прапануем вашай увазе старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташок у апейка, які таксама блізка бачыў, як затухаў агонь, жыў зусім іншым настроем. Апейку было лёгка, радасна. Праўда, і ў руках і ў нагах ва ўсім целе была змора, але можа быць, якраз гэтая змора і давала найбольш радасці. Даўно не рабіў ён з такім смакам. З той пары, як лёс, закінуў яго на вайну, апейка ўведаў добра, што такое радасць, простая, махаць касой, лажыць пракос свежай травы. Радасць гэту не раз спазнаў ён і пазней, калі стаў вучыцца, а потым настаўнічаць. Пасля школьнага тлуму заўсёды захвота і браў ён касу ў рукі аддаваўся звыкламу калісьці цяпер ужо нячастаму занятку, які налівае руки, ногі маладую дужасцю. Цяпер касы не трымаў ён асабліва доўга, асабліва весела ж было яму, калі павёў дамецікавую касую па траве. Пасля валасной метусні бясконцых паездак, часта няўдалых сходаў, цешылі вочы і сэрца тут – коса і вільготна-весёлая трава і лагодны павеў ветру і сонечная бяскрайняя сінь. Цешыла дужасць у руках, цешыла працоўная еднасць з дамецікам, з меканорам, ды з усімі, хто касіў, насіў копы і складываў стагі. І адчуванне гэта жыло потым ля агню, жыло і цяпер калі ён ляжаў адзін у начным потемку. Перабіраючы тое, што казаў ён людзям, аглядваючы сябе з боку крытычным нібы чужым вокам, апейка таксама не чуў прыкрасці. Не так, як Міканор, ён лічыў, што ў асноўным усё было добра. Гаварыў ён дзелавіта, перавагі калгаснага жыцця паказваў на фактах, зразумелых, даходлівых, бачыў сам, слухалі нябы, як аверачы. Канешне, практычны вынік невялікі пакуль, але аб выніках можна меркаваць будзе пазней. Важна, каб людзі думалі, і думалі правільна, каб сэрцы і галовы іх усведамлялі, што змены неабходны, што ім трэба не баяцца імкнуцца да іх, што партыя хоча толькі дабра тым, хто жыве сваім мазалём. І ўрэшце ж, самае важнае і самае цяжкае тое, што трэба не толькі звесці іх у адну сям'ю, але і навучыць думаць, і адчуваць інакш. Трэба змяняць душы, іх псіхалогію. Уласнік павінен стаць калектывістам. Вось у чым найбольшы сэнс. І тут ясна галоўнае пераконваць людзей. Цярпліва, доказна, па-ленінску пераконваць і няхай вынік пакуль невялікі, кірунак усё ж правільны, а вынік канчатковы пакажа час. І вось лёгкасць і радасць былі яшчэ ад таго, што бачыў апейка над сабою неба, высокае, з зоркамі далёкімі бяссоннымі неба. Ён даўно не бачыў такое неба, даўно не спаў на лузе, і адтаго ён быццам раптам вярнуўся ў маленства. І быў ужо не старшынёй райвыканкома, пажылым дзядзькам з безлічу клопатаў і абавязкаў, а малым, што прыгнаў пасвіцца на ноч кабылку. І вось яна не інакш захрапла яго кабыла, За яе няма чаго больш трывожыцца вельмі, спутаў добра от і ляжыць. І вось ён ціхі, лёгкі, пазірае на зоры. Праўда, у цішыні яго ёсць нейкі смутак. Мусіць ад таго, што чуе, што ён не пастух малы ўсё ж, а што маленства далёка думае даўно не быў у той хаце маленства, што матка мусіць, даўно глядзіць, выглядвае, што даўно не сядзеў ён з бацькам, не меркаваў аб домашніх клопатах. І захацелася раптам пабачыць такі родны лазовы плод, пайсці роднай сцежкай паўзвербы да ракі. Зоры збоку наводдаль чарнілі хмары. Часам на іх трапяталі чырвона зарніцы, а тут былі толькі зоры. І так было ціха, так было цёпла і душна. Можа ад таго, што было так душна, не спалася апейку. А можа, не заплюшчваліся вочы больш ад таго, што там у высокай недасяжнасці таксама не спалі, глядзелі на яго зоры. Ад іх было дзіўна маркотна. Зоры трывожылі сваёй недасяжнасцю, сваёй вечнасцю яны нібы далучалі самога да нечага недасяжнага і вечнага. Душу таміла адчуванне раптоўнай агромністасці, бясконцасці свету і дробнай мімалётнай прыналежнасці сваёй да гэтага вечнага. Вось колькі он так ляжыць на гэтым лузе на іншых лугах, І вось колькі людзей не спяць і таксама думаюць, аб чым яны мяркуюць, На што спадзяюцца? Колькі ж ляжала, гадала тут, спадзявалася, З таго дня, як прыйшлі людзі на гэтае мокрае, травяністае, гіблае балота. Якія радасці, якія няшчасці бачыў гэты лух, як ступіў тут чалавек. Векавечныя, нязменныя, з незапомных часоў тут, здаецца толькі купіны, векавечныя потемкі, векавечная, неба і векавечныя зоры. Дзясяткі сотніх гадоў чаргаваліся вятрамі ды цішаю, спёкаю ды сцюжаю, мяняліся тыя, што прыходзілі сюды з граблямі з косамі, У турботе, у знямозе старели дужие хлопцы и молодицы, и приходили на измену им новые, такие ж дужие, полные надей. Кабадать тут дужесть, молодость свою. И целые товарыства, поколение целые изменялись, як трава скошенная, молодой, соковитой, нязменна няўру неўміручы высілася толькі неба такое сіняе такое хмарнае зорамі. Здавалася колькі што думак надумана між гэтых сівых зараснікаў і колькі надзеі памерла, колькі расчаравання і злосці сатлела. Людзі думалі, рваліся душою, а жыццё ішло сваёй мернай важкай хадою, абыякавае, бязлітаснае да людскіх мар і стогнаў ішло, пакуль аднойчы не павярнула яго, не перайначылі хаду. Мокрае балота бачыла тады, мабыць, натоўпы нібы незнаёмых азмялелых людзей. Яго кроілі нанова спрачаліся, радаваліся, нават браліся за грудкі. І калі перакроілі, тады аціхла. І ўсё як бы зноў пайшло роўнай вечнай дарогай з тымі ж клопатамі, з тым неспакоем, і з тым жа імкненнем. Упершыню, як прыйшлі сюды людзі на гэтае балота, даводзіцца ім думаць такое, пра што тут, мабыць, ніколі не снілі. Вось цяпер жыць арцеллю адной, адной сям'ёй, аддаць усё нажытае, панішчыць усё звыклае, праверанае гадамі, зладжаная бацькамі і дзядамі. Ёсць чаго думаць. Ніколі нікому не выпадала ламаць галаву над такой загадкай трывожацца вось такой трывогай і чуць такі неспакой перад заўтрашнім днём. у высокі лад думак увайшла зямная клопатнасць. Згадалася нядаўняя справаздача ў акружкоме, на якой казалі і запісалі, што калектывізацыя ў раёне ідзе слаба. Хоць было трохі крыўдна, што ў музыры быццам бачыць не хацелі ўсяго, што яны тут рабілі, як ім тут цяжка, Але тады апейка не спрачаўся Як было там не было, а зрабілі і праўда небагата, няхай не таму, што опусцілі на самацёк, як там гаварыў хто ніхто, а зрабілі такі ўсё ж небагата. Праўда, бяда тут не толькі ў працэнтах, на якія ўжо аж лішне націскалі на бюро. Бяда ў тым, і гэта асабліва трывожыла апейку і цяпер і ўсе дні да гэтага, што з тых 11 калгасаў, якія ёсць, больш ледзь ліпяць. Бяда вядома, што яны малалікія, яшчэ горш, што ледзь не ў кожным калгасе няма добрага ладу. І прычына найбольш у тым, што мала дзе кіраўнікі, як трэба, не ўмеюць, не могуць кіраваць. І арганізацыя працы ў большасці кепская. Таксама кепская дысцыпліна, кепскі ўлік, не хапае добрых кіраўнікоў, не хапае, рахунка водаў, не хапае вопату. Заплюшчыўшы вочы, засынаючы ўжо, апейка падумаў, што трэба ўсе гэтыя дні пакуль лета аддаць калгасам, памагчы ўмацавацца ім. Падумаў з надзеяй пра восень. У восень людзі з'едуцца з лугоў, з палёў, спадзе працоўная гарачка, і ў восень павінны рушыць хутчэй. Здаецца, хутчэй – і шырэй, А пакуль больш увагі новым калгасам і дадому к бацькам выбраць час наведацца да роднай хаты. Пачуў, як пырхнуў недзе конь і здалося яму, што маленькі зноў вось прыгнаў пасвіцу кабылку і яшчэ дайшло бліснула недзе недалёка. бліснула, загрымела туга працавіта на Раніцай неба было без адной хмурынкі. Край яго над лесам густа пунсавеў, так што здавалася вось-вось загарыцца лес. Вышэй ад лесу пунсовасць слабела, паступова пераходзіла ў ружовасць, якая хоплівала паўнеба. Усё на лузе і кусты, і лужы, опы, пракосы таксама ружавела. Здавалася, увесь слух як бы дыміўся. Яшчэ да таго, як выйшла сонца, апейка і меканор каля воза перакусілі тым, што падала просячы выбачэння ў госця да Меціха, падзякаваўшы да Мецісі за сняданак капейка ў расхрыстанай сарочцы з закасанымі рукавамі, з яшчэ больш ружовай, чым звычайна лысінай, што свяцілася праз рэдзенькае светлае валосся, дастаў з воза касу і неяк хітравата зірнуў на меканора. Ну дык так што ж, можа, твая праўда? Пачнем менавіта сягоння. Паспрабуем па-новаму, па-калгаснаму, га? Ну, канешне, не трэба адкладваць, адразу ухапіўся Меканор. Ну, адкладваць не трэба, але трэба рабіць і рабіць з толкам. Вось я прапаную, апейка глядзеў усё з хітрынкай, улічваючы абстаноўку, пераходную форму, Так што касіць будзем так быццам косім кожнаму, але разам і калектыўна. І капіць будзем кожнаму калектыўна. Як ты мяркуеш меканор? Можна і так, сказаў прыкметна халадней меканор. Дык з каго пачнем? спытаў апейка. Ды да ўсё адно. Хм. А вось зайчыка можна, адказаў яму меканор. Зайчыка, патрымаў і дамецік, што сачыў загаворкай збоку. Ну што ж, давайте з зайчыка, адказаў ім апейка. З косамі цераз плячо ў дваіх, адзін у крамных штанах і ў ботах, а другі, як і ўсе вясковыя зрэб'і ў лапцях, пачоўгалі па мокрай траве. Цераз пакошу зайшлі да хоні, які ўжо браўся касіць. Куды это выправіліся, як на заработкі? Хоні ў раскрыстанай сарочцы з кепачкай на макаўцы весела бліснуў цікавымі жвавымі вачыма. Ну можна сказаць, што і на заработкі, падаючыся тону яго гаворкі адказаў апейка. На першы калгасны заработак. Рашылі вось сягонняшняга дня рабіць па-калектыўнаму, сур'ёзна, як і належыць кіраўніку, старшыні калгаса растлумачыў меканор. На старых покуль наделах, але по-калектыўнаму разам скасіць, прыбраць кожны надзел, параліся з Іваном Анісімавічам, кіўнуў міканор на апейку і рашылі пачаць зайчыка. Ось за гэта пайшлі к табе, чтоб падтрымаў першы, кончыў прыяцельскім ужотонам міканор, як бы намякаючы, што Хоня таксама на асобым становішчы Хоню, асобае давер'е, Да я чаго? зухавата прамовіў Хоня. Я не ўломак, я хоць зараз. Нібы паказваючы, што ён слоў на вецер не кідае, Хоня тут жа узняў касу, скінуў на плячо і цяпер у траіх напрасткі пакіравалі да Алёшы. Таго таксама не трэба было ўгаворваць ахвотна далучыўся. Людзі там ужо і касілі, іншыя збіраліся касіць, багата хто з цікавасцю паглядаў на незразумелыя зборы. Змовы тых, што запісаліся ў калгас. Тыя ж трое, што ішлі за пейкам, бачачы, як да іх прыглядаюцца, ішлі і гаманілі між сабой, голасна, ганарліва, нават як бы задзірыста адчувалі сябе быццам не такімі, як усе смялейшымі, разумнейшымі. Вялікае гэта адчуванне. Ты ідзеш першы. Першы пачынаеш тое, што яшчэ ніхто не рабіў. Першы бярэшся за тое, да чаго ў іншых не хапае розуму і смеласці, і тыя, што ішлі побач, гэта бачыў апейка. Добра адчувалі гонар і шчасце быць першымі асабліва хвалюючую такі пунцовы ранак перад столькімі позіркамі. Не трэба было ўгаворваць, адразу далучыліся і грыбок, і хведарова Вольга, гатоў быў пайсці з вясёлай ахвотай крывых хведар, хаваючы звыкла няёмкасць за сваё калецтва, за нагу на драўлянай падстаўцы, нецярпліва падскокваючы на кастылях, паварочваючыся то да аднаго, то да другога, Хведар попрасіў: « А мо касу, каму адбіць трэба, дык я ўмент. Трэба будзе прынясем, паабяцаў Хоня. Зайчык ужо махаў касою, калі падышлі, кінуў касіць, здзіўлена павёў вочкамі, але клопатнасць схаваў гарэзлівай мітуснёй. Чаго это так рано? — спытаў зайчык. Шчэ ж, братачкі, жонка не напякла блінцоў, нічога не зрабіла. А мы зарабіць хочам, зарагатаў Хоня. Да ось так рашылі. У сваёй старшынскай ролі выступіў Міканор. Работаць калектыўна з сягонняшняга дня па чарзе рабіць калектыўна і рашылі пачаць з цябе. Я вось тут падумаю, узрушана і вінавата загаварыла зайчыха, што адразу падышла да гурту. Я падумаю, зірнула на зайчыка супакойваючы, звару чаго-небудзь паесці, ну пакуль тое усё. Ды не трэба, заявіў Хоня, перакусілі ўжо, паснедалі, супакоіла жанчыну Вольга. Не, ну, а потом усё ж такі трэба, прамовіла зайчыха. Трэба, трэба, смяяўся не смяяўся зайчык, дзень такі. Жартам, але нежартаўліва загадаў ён жонцы. Разарвіся, але што б як у людзей. Зразумела? Добра. Хвіліну яшчэ ўгаворывалі зайчыкавых, што нічога не трэба, а потым спрачаліся, каму першаму ісці, каму весці. Гэта было вельмі важна не толькі таму, што весці павінен лепшы касец, але і таму, што гэтым вызначалася і агульнае прызнанне перавагі аднаго перад іншымі – і разам як бы аддаваўся яму знак асобай пашаны. Апейка заспяшаўся, параіў першаму пайсці гаспадару, самаму сталаму сярод усіх, самаму, значыць, і заслужанаму. Але зайчык першы ж запярэчыў, жартуючы, дурэючы, сказаў, што ён і касец неасаблівы, галоўны зусім не сталы, ні ў каго ў куранях няма ў галаве столькі ветру, як у яго, у зайчыка – ён першы ж і сказаў, каб наперадзе пайшоў апейка. Зайчыка ўсе падтрымалі, і апейку асталося толькі падзякаваць за гонары давер'е. Ад таго, што рад быў, пракошаны ўжо далёка ад краю, вярнуліся к пачатку надзелу. Апейка пракасіў першы, трохі. Тады побач ззаду пайшоў міканор, потым хоня, а за ім усі. Ну, «Благослови, старая!» – засмеяўся зайчык, становячыся, каб ісці за хонем. І вось так весело, здаецца, і проста пачалося на мокрым, нібы дымным балоці ў гэты ранак, ва ўсім здавалася падобны на ўсе іншыя ранкі новае жыццё. Балота жыло звычайным сваім клопатам, і ў клопаце гэтым мала хто разумеў, што з гэтага – пачынаецца яшчэ нязнаная у куранях. Пад вечар таго ж дня бачылі, я капейка зноў праехаў паўз балота, а потым знік разам з таратайкою ў зарасніку, што абчэпліваў дарогу. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, подых навальніцы. Выканаўца, артыстка, лікапташук.